Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thumme emma ba'd. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebaraka ve ta'ala. Salavat miri selam na Allahu poslanika. Allahog miljenika Muhammeda alihi salatu ve selam. Njegovu časnu porucu, njegove uzrte ashabi ljude koji slijede put istino su njega dana. Uvažna braćo i poštovani sestre, evo nas u našem druži, drugom predavanju u kojem se družimo večeras sa poglavljem edeba, etike kod imama Buharije. Trenutno govorimo o dobročinstvu roditeljima, s druge strane o opasnosti, nepokornosti roditeljima u islamu. Definitivno, zbog bitnosti, zaista zbog bitnosti teme, mi ćemo večeras malo e, sporije obrađivati hadise, a u protivnom, pošto ovo poglavlje, koliko sjeća ima oko 250 hadisa, da bi ako Bog da to završili, mi ćemo se truti da po nekih 20-30 hadisa obrađujemo i komentaršimo u toku jedne večeri, ali zbog bitnosti zaista teme dobročinstva roditeljima i opasnosti, E, nepokornosti roditeljima, mi ćemo ako Bog da noćas malo sporije ići, u protivnom ako Bog da u narednim, u narednim časovima mi ćemo ići malo i brži. <clears throat> Naredno pod poglavlje jeste, kaže Imam Buharija, neposlušnost prema roteljima veliki je grije. Jedan od velikih grijeha u islamu jeste da čovjek bude nepokoran svojim roteljima u onome što je dopušteno i što je dozvoljeno. Rekli smo da je E, dobročinstvo roditeljima uvjetovano samo sa jednim uvjetom, a to je da se čine stvari koje su dozvoljene, nikako ono što je zabranjeno, pa čak i ako bi roditelji od svoga djeteta traži nešto što je zabranjeno, ono im se neće pokoriti, ali će pokušati na lijep, blag način da im pojasni da to što od njega traži ne može ispuniti samo iz razloga što je tu vjerom zabranjeno, u protivnom on bi im to, hajde da kažemo, učinio. 5975. <clears throat> hadis <clears throat> Od Mughire ibn Šube se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao Allah vam zabranjuje neposlušnost prema majci. Allah vam zabranjuje neposlušnost prema majci. E, ovdje je spomenuta majka definitivno, ali se misli na nepokornost roditeljima generalno. Kao što smo rekli malo prije e, kad smo govorili o dobročinstvu prema roditeljima, imamo jednu veliku platformu da nam je obaveza činiti dobročinstvo roditeljima i da oba roditelja i otac i majka imaju, znači, e, imamo mi veliku obavezu prema njima, ali kada dođemo da izvagamo, znači, ko je prioritetniji, kome je, znači, više dobročinstva, znači, onda je to majka. Isto u ovom slučaju, Allahu poslanik ali se ratu sam kaže, Allah vam zabranjuje neposlušnost prema majci, a svakako e, mnogi drugi hadisi govore o tome nepokornost, nepokornost e, oba roditelja, kako majci, tako i ocu nakon toga uskraćivanje onoga što je naređeno, a da se daje i tra... E, e, uskraćivanje onoga što je naređeno da se daje i traženje onoga što se nema pravo e, nema pravo da čovjek to traži. Znači, zabranjeno je islamu nepokornost roditeljima, zabranjeno je davati ono što nije dozvoljeno i tražiti ono što mi nemamo na to pravo. Zakopavanje žive ženske djece. U džahilijetu, predislamskom periodu, E, bio jedan veoma ružan običaj, a to je da su ljudi bili nezadovoljni kada im supruge rode žensko dijete, pa između ostalog neki od njih su znali i takvo dijete živo zakopati, nezadovoljni Allahovim kaderom, Allahovom odredbom, pa su znači prezirali, kako nam Kur'an o tome govori, e, da su prezirali e, kada bi neko od njih dobio vijest da mu je žena rodila žensko dijete, iako znači bez gledano bez vjeri, bez vjeri, E, nemoguće da opstane ljudska rasa, nemoguće da opstane civilizacija, znači čovječanstvo, osim da se rađaju i muška i ženska djeca. Ok, ako ćemo svi da nam se rađaju muška djeca, dobro, kako će onda nastaviti čovječanstvo da, hajde da kažemo, e, da se širi i da opstane ljudska rasa? Danas imamo, nažalost, neki muslimana koji imaju pri sebi džahirijeta, pa se naljuti na svoju suprugu, supruga rodila jedno žensko dijete, pa se on malo naljuti, pa supruga rodi drugo žensko dijete, on se naljuti malo viši, supruga rodi treće žensko dijete, on se naljuti još više, četvrto dijete, kaže ženo, ako rodiš opet žensko dijete, eh, razvešću te. Kao da je žena ta koja utječe na to da li će roditi muško i žensko, ili žensko dijete. Generalno, kad bi gledali s dunjalučkog aspekta, s dunjalučkog aspekta, roditelji, znači ne može se dijete roditi samo od komponente majke, već je to komponenta muža i komponenta ženi kao što znači e, i žena ima udjela, u tome ima udjela i muž. Ne može se dijete samo roditi. Pa je nelogično da neko kritikuje svoju ženu što si mi rodila žensko dijete. To je znači iz dunjalučkog aspekta, medicinskog aspekta, ne može žena sama roditi dijete mora imati intimni kontakt sa muškarcem, pa kao što žena ima udjela u djetetu, ima udjela i muškarac. Pa kao što bi ženu kritikovali što rađa žensku djecu, isto tako treba roditi, treba kritikovati muškarca isto. To je kada bi trebalo kritikovati. S druge strane, u, znali su selefi govoriti kada im se rodi više ženske djece, zahvaljivali su Allahu jer u hadisima Božijeg poslanika nemaju posebne nagrade za rađanje muške djeci. Dok za žensku djecu, Allah poslani kaže, koja žena rodi dvoje djeci ili troje djeci, pa ih odgaja, trudi se da, da ih znači, na najljepši način odgoji, one će biti svojim roditeljima zastor od vatri. Znači, samo žensku djecu u ovom slučaju za E, žensku djecu postoji posebne nagrade, pa se vjernik treba radovati kada njegova supruga kada njegova supruga rodi žensko dijete. U svakom slučaju, Allah poslanik ovdje navodi nekoliko stvari koji je uzvišen Allah subhanahu zabranio svojim robovima, pa je kazao prva stvar da je zabranio neposlušnost e, roditeljima i neposlušnost majci, zabranio je e, uzvišen Allah subhanahu svojim robovima da traži nešto na što nemaju pravo, zabranio je da se zakopavaju živa ženska djeca, Isto tako prenošenje tuđih riječi, kile wa rečeno je i tako ono što naš narod kaže tračevi, tu je u islamu e, zabranjeno. Prečesto zapitkivanje, ovdje kažu islamski učenjaci, prečesto zapitkivanje može se odnositi, e, pošto u arapskom jeziku je došla, došao taj termin kesratus sual, mnoštvo pitanja. Može se misliti mnoštvo pitanja da čovjek pita ljude ili učene ljude da ih pita neprestano neka nebitna pitanja, a mnoštvo pitanja i traženja može biti da čovjek prosjači, a nije potreban. I nerijetko nam se danas dešava da imamo ljude koji prosijači, a nemaju potrebu za tim. I zadnja stvar e, u ovom hadisu šesta spomenuta, rasipanje imetka. Isto tako živimo u vremenu kada ljudi i kako na bespotrebne stvari rasipaju svoj imetak. Ovaj hadis je jedan veliki hadis, nosi u sebi mnoge pouke i poruke. Svaka ova stvar spomenuta od šest ovih stvari mogla bi se komentarisati, o njoj bi se mnogo toga moglo pričati, ali ono što je nama interesantno, da je Boži poslanik prvu stvar spomenuo šta je to uzvišenje Allah zabranio svojim robovima jeste nepokornost roditeljima. Rekli smo da je nepokornost roditeljima uvjetovana onim što je znači zabranjeno, pa je u vjerniku obaveza da bude pokoran svojim roditeljima, osim u slučaju kod njega traži nešto što je zabranjeno, nešto što ne može priuštiti ili nešto što ne može učiniti. <clears throat> U sljedećem hadisu 5976. hadisu stoji da Allah poslanik ali se letu selam jednom je upitan, odnosno Upitao je Allah poslanik svoje asabe, hoćete li da vam kažem koji su najveći grijesi? Opet, opet nas ovo vraća da imamo u islamu velike grijehe i male grijehe. Pa kaže Allah poslanik, hoćete li da vam kažem koji su to najveći grijesi u islamu? Hoćemo, Allah poslaniće, rekoše ashabi, hoćemo, kaži nam zašto? Da bi se znali čuvati toga. Allah poslanik pita ashabe, hoćete li da vam kažem koji su to najveći grijesi u islamu? Hoćemo Allahu posljedniče. Zašto? Da bi se toga čuvali, da to ne daj Bože ne činimo. Pa kaže Allahu poslanik se salatu wasalam, pripisivanje Allahu sudruga. Prvi najveći grije koji čovjek može činiti jeste pridruživanje Allahu subhanahu wa ta'ala sudruga činjenje širka. Nažalost, moramo konstatirati, moramo konstatirati velik broj muslimana danas živi na način da ne zna šta je širk nerijetko se dešava i ne treba niko da se nađe uvrijeđen, da velik groj ljudi koji sebe smatraju muslimanima, možda nerijetko čine dijela koja su veoma opasna. Ta dijela ih mogu izvesti iz islama. U islamu postoji dijela koja islamski učenjaci definišu i nazivaju i nevakidul imani, neuakidul islami, dijela koja insana izvode iz islama, izvode ga iz vjeri. Takvih dijela ima i kako mnogo među muslimanima. Jedno od tih dijela jeste širk, da Allah, da insan pripiše i da smatra nekoga ravnim uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala i postoji različite vrste širka i različiti načini kako čovjek može činiti širk. Pa insan treba da izučava tu temu, da čita knjige koji govori i to je jedno od najbitnijih pitanja o islamu, da se čovjek upozna sa širkom, sa širkom pripisivanje sudruga uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah poslanik drugi taj grijeh, nepokornost i neposlušnost prema roditeljima. Bio je naslonjen pa je sjeo i nastavio Zar ne i laž i lažno svjedočenje? Zar ne i laž i lažno svjedočenje? Nastavio je ponavljati da smo pomislili kamo sreće da hoće da prestane to govoriti. Znači, Allah poslanik u ovom hadisu spominje tri velika grijeha. Prvi i najveći grijeh širk. Inna Allahe la jagfiru en jušrake bihi, wa jagfiru ma dune zalike limen ješa. Allah neće oprostiti nikome širk Znači čovjek ako je učinio širk mora se pokajati za taj širk. U protivnom Allah neće nikome širk oprostiti. Druga stvar, nepokornost roditeljima. Pogledajte, kao što je nakon naredbi da se samo Allahu robu i da se njemu samo ibadeti čini došlo odmah dobročinstvo roditeljima. Druga stvar, u islamu najveći grijeh širk, odmah nakon širka nepokornost i neposlušnost roditeljima. Nakon toga treći grijeh koji je u ovom hadisu Allahu poslanik ali se ratu se nam spomenuo jeste lažno zaklinjanje. Lažno zaklinjanje, čovjek se lažno zakuni, da lažno svjedoči, da ode znači u sudnicu i lažno posvjedoči da neko ima određena prava, pa na osnovu njegovog svjedočenja da se, hajde kažemo, da se ta stvar odobri određenom insanu. <clears throat> Isto tako u 5977. hadisu e, slično je, stoji da je Allah poslanik ali se selam spomenuo velike grijehe, pa je rekao prvi veliki grijeh pripisivanja Allahu sudruga, drugi ubijstvo čovjeka, treći treći nepokornost, e, nepokornost prema roditeljima. Znači u nekim hadisima shodno, kažu islamski učenjaci, kao što kada sahabi dolaze i pitaju Božijeg poslanika, reci mi koje je najbolje djelo, pa nekada poslanik spomini nešto, u drugom hadisu spomini nešto drugo, kažu shodno šta je tom čovjeku koji pita bilo najpotrebnije. Pa vidimo u jednom hadisu Allah poslanik kaže veliki grijesi su širk, pripisivanja Allahu sudruga, nepokornost roditeljima i lažno svjedočenje. U drugom hadisu koji isto bilježi imam Buharija kaže najveći grijeh je pripisivanje Allahu sudruga, nakon toga bespravno ubijstvo, nakon toga nepokornost, nepokornost roditeljima. Nakon toga Imam Buharija kao da počinje, kao da počinje da citira hadise koji govori i o vrijednosti dobročinstva prema roditeljima, ali isto tako održavanje rodbinskih veza. U 5978. hadisu e, u poglavlju, odnosno pod poglavlju koji imam Buharija naslovio dobročinstvo prema roditelju mušriku. Dobročinstvo prema roditelju mušriku. Roditelj širk čini, mušrik jednostavno ne obožava Allah subhanahu wa ne robuje uzvišom Allahu, nevjernik, ali poglavlje posebno dobročinstvo prema takvoj vrsti roditelja <clears throat> Kazivala je Esmak kći Ebu Bekrova radijallahu ta'ala anhu u doba vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam došla mi je majka mrzovoljna pa sam upitala Allahu poslaniće mogu li se s njom prijateljski družiti? Možeš, odgovorio je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. E, Esma radijallahu ta'ala pita Allahu poslanika se se selam dolazi mi majka i ovaj termin e, ima znači može se prevesti na dva različita načina. Može znači da je bila mrzona, može isto tako značiti da je ona iskazivala emocije i ljubav prema islamu. U svakom slučaju ono što je sigurno da je njena majka bila nevjernica. Pa pita Allahu poslaniče, mogu li ja da se družim sa njom? Mogu li da joj činim dobročinstvo? Allahu poslanik ali se sam kaže, da, čini dobročinstvo. Pazi, održavaj rodbinske veze sa svojom majkom. Znači, bez obzira što ona nije vjernica, tebi je obaveza da činiš dobročinstvo zbog svih njenih e, zasluga koje ona ima kao mati prema tebi. E, mi ćemo se ovdje e, malo zaustaviti jer je ovo, znači Imam Buharija je samo spomenuo nekoliko argumenata koji ukazuju na opasnost na opasnost grijeha nepokornosti roditelja. Mi smo rekli da živimo u vremenu kada se e, jednostavno narod toliko izopačio da su djeca da su djeca spremni da možda urade usluge komšiluku ili prijateljima, radnim kolegama, svojim studentskim prijateljima, ali zaboravljaju na svoje roditelje. Pa je nepokornost roditeljima, nažalost, svakim danom sve više i više izražena kako kod nas u našem podneblju još mnogo više u drugim, u drugim sredinama gdje su se ljudi još više odalje od islama. Pa je interesantno spomenuti nešto malo više eh, u pogledu ovog pitanja. Mi smo imali prvo predavanje gdje smo govorili o vrijednosti i bitnosti dobročinstva roditeljima. U ovom predavanju ćemo ako Bog govoriti samo o opasnosti, opasnosti eh, nepokornosti roditeljima, kako se to manifestuje, kako se popraviti i kako se ponašati prema roditeljima. Nekoliko faktora koji ukazuju i pokazatelja koji ukazuju e, da su određene stvari nepokornost roditeljima. Prva stvar jeste da čovjek bude razlogom da uplači svoje roditelje i da ih rastuži. Nerijetko se zna desiti kada slušate primjer radi neke emisije pa vidite roditelji govore o svojoj djeci koji su imaju kriminalni dosije ili ovo ili ono ka, i roditelj počne plakati zbog svoga djeteta. Dijete znači ne smije da bude razlogom uplakivanja svoga roditelja. Dijete treba da pazi na svoje roditelje, da pazi na njihove osjećaje, da pazi na njihov rating, da pazi kako će ih predstavljati u jednom društvu i ne smije dijete biti razlogom da njegov roditelj pusti suzu zbog njega. Znači, dijete se treba truditi da, ne daj Bože, ne bude razlogom da roditelji plaću i ne daj Bože da roditelji tuguju. Isto tako, <clears throat> ne treba da se ljuti kada mu oni nešto kada mu oni nešto zatraži, da, e, da se naljuti zbog toga što su mu oni nešto naredili. Allah Đeršan u Kur'anu kaže وَلَا تَكُلْ لَهُمَا uf Nemoj da im rekniš uh, kada ti nešto narijede, znači roditelji, ako je u grancama tvoje mogućnosti, rodi, e, dijete bi trebalo da je tako odgojeno, da se raduje tome što njegovi roditelji od njega nešto traži, da se raduje tome što ima priliku da ispuni neku od potreba svojih roditelja. Jer doći će vrijeme, zapamtite večeras, doći će vrijeme kada čovjek će čuti vijest da su njegovi roditelji preselili. Ako bude Allahov iskren rob, prvo što će mu naumpasti da su se vrata dženecka koji se zovu roditelji njemu zatvorena. Više nema mogućnosti da zaslužiš dženecka vrata koja se zovu roditelji. Pa čovjek znači treba u jednu ruku da, da mu je drago kada njegovi roditelji od njega nešto traži. Isto tako <clears throat> Čovjek se treba truditi kada je u kontaktu sa svojim roditeljima da ih dočeka znači vesela lica, da je ozarenog lica, nikako da je namrgođen, nikako da on neke probleme koje ima u porodci manifestuje pred njima, naljutio se, srdit, e, zabrinut i tako dalje. Čovjek treba da maksimalno se trudi da svoje roditelje odali od kućnih problema. Ako čovjek ima neki problem, ne treba to da se manifestuje pred roditeljima. Zašto? Zato što roditelji kada vide dijete da je nasikirano, kada vide da je u brigama, to je i njima briga. Bez obzira koliko čovjek da odraste, možda čovjek odraste i ima djecu, ali njegovi roditelji su živi, oni i dalje njihovo dijete, oni i dalje se sikiraju za njega. njegov uspjeh je uspjeh njegovih roditelja, oni to voli, ali njegova tuga, njegovi problemi, to je i njihov problem. Pa insan treba da se trudi da bude daleko od toga. Isto tako da se trudi maksimalno da im ništa ne naređuje Znači, da čovjek naredi roditeljima, idi uradi to, idi kupi mi, idi učini mi, idi završi mi i tako dalje. Znači, čovjek bi trebao da se trudi maksimalno i ako nešto traži, onda na najblaži, najmekši način, ne kao da je on njima nadređeni. Jednostavno, možda ako u datom momentu nekada roditelj treba da uradi neku uslugu svome djetetu, da ga zamoli, da to bude blagim glasom, a nikako da to bude, znači, naređivanje, e, strogo i tako dalje. Ovo sve što spominjemo danas je preuzeto iz knjiga islamskih učenjaka, tako da neko ne pomisli da je ovo moj govor. Isto tako, <clears throat> Insan bi trebao da se trudi u mnogim stvarima da pokupi, dobročin, da pokupi zadovoljstvo roditelja. Pa kažu islamski učenjaci čak kada insan dođe pa mu roditelji pripreme određenu hranu, dočekaju ga nečim, trebao bi se trud da koliko toliko uzme, da koliko toliko pojedi, da ne kritikuje njihovu hranu, da ne kritikuje ono što su oni iznijeli. Čovjek da se malo pritrpi ako iznesu nešto što i nije nešto lijepo njemu, da se trudi samo iz želje da postigne njihovo zadovoljstvo, da jede možda i hranu kojom nije on zadovoljan, ali samo i želje znači da postigne njihovo zadovoljstvo s druge strane znači javno kritikovanje. Zamislite dođe dijete, njegova majka se potrudi, napravila je neku pitu ili je napravila neku čorbu ili je napravila neku, neki kolač i onda on nije lijep ovaj kolač, nije ti lijepa ova hrana i tako dalje. Kako se ta njegova majka osjeća? Ona želi da ga ugosti, ona želi znači ona želi da uradi njemu dobročinstvo i onda dijete uzrača na način da kritikuje njen postupak, njenu hranu i tako dalje. Pa se insan treba izvisiti iznad toga. Isto tako <clears throat> od pokazatelja da insan e, nije shvatio svoju ulogu prema roditeljima jeste da im ne pomaže u njihovim obavezama i poslovima. Čovjek kada dođe kod svojih roditelja da im pokuša pomoći u kućanskim poslovima, ako imaju kakvi obaveza u gradu, ako imaju generalno potrebu za njim, da se trudi da im on bude taj koji će im pomagati. Ako insan bude od onih koji samo znači gleda e, na svoje roditelje da im neko drugi završi neke poslove, već je znači upitan njegov odnos prema roditeljima. Isto tako e, nerijetko se dešava pogotovo roditelji kada već počnu malo stariti, pa malo senilnost, znači počnu nekada određene stvari ponavljati koji čovjek možda zna, čovjek, kažu islamski učenjaci, generalno kada ti neko priča nešto što si već slušao, treba da glumiš iz znači respekta i kulture kao da to prvi put slušaš. Znali su ljudi, kaže učenjaci, dođe mu njegov učenik i nešto mu priča o znanja, kaže taj šejh, ja to sam znao i naučio sam prije nego što se on rodio, ali ja, kaže, pratim pomno, kao da to prvi put čujem. Allahu ekber. Ako je to naš odnos prema učenicima i odnos učenika prema šehu i učitelju, kakav naš odnos treba biti prema roditeljima? Pa kažu islamski učenjaci, kada govori o nepokornosti roditeljima, jeste da čovjek, roditelji pričaju, on se ne osrće na ono što oni pričaju. Dosadna mu je njihova priča, pa znači vjernik bi trebao da se trudi da pažljivo sluša šta njegovi roditelji govori. Isto tako, e, nerijetko se dešava da djeca ne prihvataju stav i mišljenje svojih roditelja. Nekada je tu u pitanju e, auta, u pitanju ovoga, u pitanju onoga. U svakom slučaju čovjek bi trebao da se trudi da prihvata mišljenje svojih roditelja, makar nekada to i ne bilo sto posto po njegovoj volji, ali ako insan to uradi, tražići Allahovu subhanu wa ta'ala zadvoljstvo, nemoguće osim da mu uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala podari u tome blagoslov i bereket. Isto tako, <clears throat> kažu islamski učenjaci, od pokazatelja nepokornosti roditelji misle da čovjek e, probleme hajde da kažemo, fabricira i on ih izmišlja pred svojim roteljima kada dođu roditelji u posjetu, on se posadi sa svojom suprugom, sa svojom djecom, ljut je, srdit je, nezadovoljan i tako dalje. Osjeti, zamislite kakav je osjećaj rotelja koji dođu u posjet svoje dijete, pa zateknu ambijent e, da se njihov sin svađa sa svojom suprugom, galami na nju, galami na djecu, možda istuče djecu i tako dalje. Kako se oni u tom momentu osjećaju? Pa znači čovjek bi trebao da te stvari potisni, da se trudi iz želje da postigne zadovoljstvo roditelja, da jednostavno dok su oni tu, da se lijepo osjećaju, da je harmonija u kući, da je lijep ambijent, a ne znači da ne daj Bože iznosi probleme pred roditeljima. Isto tako <clears throat> Nerijetko se dešava da ljudi e, o svojim roditeljima zato što su možda stari ili nisu možda pismeni ili su siromašni ili su sa sela kada jednostavno budu u društvu ograđuju se od svojih roditelja, e, govore o njima negativno, kritikuju ih i tako dalje. Pa je i to jedan od vidova nepokornosti prema roditeljima. Isto tako ne daj Bože da čovjek psuje, da vrijeđa svoje roditelja. Mi smo rekli živimo u vremenu kada imamo svega i svačega. Nerijetko čak imamo E, mladinci koji klanjaju, koji znači praktikuju vjeru, kada vam počnu njihovi roditelji o njima pričati, onda vidite da tu neke stvari neštimaju. Znači, odnos tih omladinaca prema njihovim roditeljima i vrijeđanje i psovka i udaranje, i uzimanje i metka i tako dalje. Pa je nedopustivo i to se smatra nepokornost roditeljima da dijete psuje, vrijeđa i tako dalje u negativnom kontekstu spominje svoje roditelje. Isto tako činjenje e, zabranjeni haram stvari pred roditeljima. Imate dijete, iako je to zabranjeno, i mimo roditelja, ali dođi dijete pred roditeljima, konzumira cigare, dijete pred roditeljima gleda filmove, dijete pred roditeljima psuje na telefon, dijete pred roditeljima laži, dijete pred roditeljima i tako dalje. Pa je od dobročinstva roditeljima da čovjek te stvari ne radi pred roditeljima iako znači ne treba i rati i mimo toga. Isto tako <clears throat> da čovjek ne pazi na ugled svojih roditelja, ja sam o tome više puta govorio, naši postupci, naše ponašanje i kako je vezano za našu porodcu, da se čovjek trudi, da na ulici se lijepo ponaša, ako ništa, a ima mnogo drugih razloga zbog svojih roditelja. Kako je roditeljima kada sutra na vijestima vide njihovo dijete uhapšeno, njihovo dijete uradilo, njihovo dijete tako i tako, ili u jednoj čarši, ili u jednom gradu, ili, znači, dijete treba da pazi na ugled svojih roditelja. Kada mu šetan i dođe da uradi neku lošu stvar, da kaže, a kako ću ja tu uraditi, kako će sutra moji roditelji se ponašati kada čuju da sam ja to uradio, da se stide moji roditelji izići u grad zbog mene pa je to nepokornost roditeljima. Isto tako <clears throat> da čovjek rijetko obilazi svoje roditelje. Ako danas, ako je neko otišao u inostranstvo, ako ne može posjetiti rotelje e, fizički, onda da ih nazove, da se sa njima čuje, da im omogući da putem kamere sa njima razgovara, Eh, insan dok nema svoju djecu ne zna kolika je stvar roditeljima da vide svoje dijete, da im dođe u zijare, da im dođe u posjetu. Većina roditelja ne mogu se zasititi svoje djeci. Ne mogu se, ne možeš reći došao sam puno puta roditelju. Većina roditelja svaki dan kada bi im djeca došla i dovela unučadi, njima to nije puno. Pa je znači zapostavljanje posjeti roditeljima također jedan od pokazatelja nepokornosti roditeljima. Isto tako <clears throat> ono što vidimo svakim danom jeste da djeca mnogo traži od roditelja hoću ovu, hoću onu, kupim i ovo, kupim i onu, hoću da je original, hoću da je kvalitetno, svi imaju, hoću i ja da imam i non stop, hoću da je original, hoću da je skupo, hoću da je kvalitetno, kao da je roditelj bankomat. I danas živimo u takvom vremenu kada djeca nemaju osjećaj prema roditeljima. Jednostavno mnoštvo zahtjeva prema roditeljima, pogotovo zahtjevi koji nekada roditelj ne mogu ispuniti, a žele da tu ispuni svome djetu, Znači, trebaju djeca da se suzdrže od toga i mnoštvo zahtjeva roditeljima, pogotovo u nekim stvarima, hajde da kažemo nebitnim, može se smatrati isto nepokornost roditeljima. Isto tako, e, nerijetko se dešava da ljudi ne znaju balansirati odnos između roditelja i suprugi. Pa ćemo vidjeti, nažalost, moramo to konstatirati da ima ljudi koji daju prednost svojoj supruzi apsolutno nad roditeljima. Čovjek treba da zna u islamu ima obaveza prema roditeljima i ima obaveza prema supruzi. Pa mora balansirati te odnose. Supruga ima obaveze i prava kao supruga, ali roditelji i dalje imaju obavezu, kao, imaju pravo kao roditelji. Pa je greška da čovjek prikloni se samo supruzi i sluša nju i ode kod nje i zaboravi na svoje roditelje. Pa imamo mi obavezu prema svojoj supruzi, ali to nikako ne smije biti razlogom da isključimo i da poništimo obaveze prema svojim roditeljima, čak šta viši. Islamski učenjaci su govorili da insan kada stupi u brak, to je period kada su roditelji izuzetno osjetljivi ljubomorni su na njegovu suprugu, tada bi insan trebao da poveća dobročinstvo prema roditeljima kako bi njima u jednu ruku smirila se duša i da kaže slušaj ja sam se oženio, ali i dalje ja sam vaš sin, i dalje vam činim dobročinstvo, i dalje sam tu i tako dalje. Pa je znači neispravno, neispravno da čovjek dadne prednost svojoj supruzi nad roditeljima, a isto tako i roditeljima nad suprugom, već je ispravno da čovjek balansira i da da pravo i supruzi u onome što ima od njih prava, a isto tako da roditeljima dadi njihova prava. Isto tako, <clears throat> od grešaka prema roditeljima jeste da se čovjek, e, da ne bude tu onda kada je roditeljima potrebno. Pa znači ako su roditelji prolaze kroz neke teške momente, bolesni su, imaju potrebu, u nekim su dugovima ili ili e, razno razni neki vidovi kako roditelji mogu biti u potrebi, Dijete je to koje treba prvo da bude na usluzi svojim roteljima Ne da sluša kako neko drugi pomaže, neko nuko drugi dolazi, neko drugi obilazi i on tamo negdje zadnji dođi. Dijete je to koje treba da bude na usluzi svojim roteljima svakodnevno, a pogotovo ako roditelji imaju posebnu potrebu. Pa ako su rotelji bolesni, on je taj koji treba da ih obilazi i da ih vodi doktorima i tako dalje. Ako roditelji imaju materijalnu potrebu, on je taj koji treba prvenstveno da im pomogne i suprotno tome može se smatrati nepokornost roditeljima. Isto tako <clears throat> da čovjek dođe, ne daj Bože, na nivu. A imamo i toga jer smo rekli da naša omladna danas e, krade i metak roditelja, da čovjek dođe na nivo toliko da se udalji od Allaha, toliko da se ne stidi da dođe na nivo, da podigne ruku na svoje roditelje. Najgore što čovjek može u životu rati, da dođe na nivo, bez obzira šta da su roditelji uradili, čovjek nema pravo, čovjek nema pravo da podigne ruku na svoje roditelje. Isto tako, <clears throat> od pojava u današnje vrijeme, znači da djeci je teško da izbete svojim roditeljima u poznim godinama. Allah Đelšanu kaže, a ako neko od roditelja, jedno od njih dvoje ili oboje dožive kod tebe, indekel kibera, ako doživi kod tebe, dožive kod tebe starost, Nemoj nad njih podviknut, obraćaj im se blagim riječima. Pa je osnova u islamu da roditelji treba da starost dožive kod svoje djeci. Da su djeca ta koja, hajde da kažemo, izmete roditeljima. A ne danas dok roditelji, znači, malo počnu stariti, odma imate vi penziju, idete u starački dom, mi ću vam doći jednom u tri mjeseca i to je to. To je i tekako e, zapostavljanje roditelja i nepokornost prema roditeljima. <clears throat> Isto tako, rekli smo, neispravno je zapostaviti savjetovanje roditelja na lijep način. E, krađa i metka od roditelja i tekako e, nešto što ne doliči čovjeku muslimanu. Prigovaranje na učinjenom. Jedan od načina nepokornosti roditeljima jeste da čovjek prigovori roditeljima. Uradio si nešto dobro, neka to bude radi Allaha. Nemoj sutra kada te roditelji naljute, kada možda nešto uradiš što nije dobro, da im dođeš i prigovoriš. A ja sam vam kupio, a ja sam vas odveo, a ja sam vam donio, a ja sam vam to učinio. Ne, to je u islamu pokuđeno prema drugim ljudima. A kako je onda pokuđeno ako je u pitanju naš roditelj da prigovorimo našim roditeljima na onome što smo im uradili? <clears throat> Ono što je interesantno spomenuti, to je svima nama možda i najbitnija stvar, to je Zašto ljudi se udaljavaju od svojih roditelja i zašto dolazi do toga da, da djeca čini e, da budu nepokorna svojim roditeljima? E, islamski učenjaci kada u knjigama o roditeljima govori e, spominju pa skoro, ajde kažemo, uvijek Šta su to faktori koji bivaju razlogom da djeca budu nepokorna roditeljima? Veoma je bitno da ovo čujemo, da naučimo, da zapišemo i da se čuvamo tih stvari koji mogu uzrokovati, ne daj Bože, da budemo nepokorni svojim roditeljima. Prva stvar, kažu islamski učenjaci, džahel, neznanje. Velik broj današnje omladine nepokorni su svojim roditeljima iz neznanja, ne znaju, nije ih niko podučio, nije ih niko odgojio. Treba znači našoj omladini i putem školi, i putem mejtefa, i putem vjeronauki, i putem interneta govoriti o njihovim obavezama prema roditeljima. Pa je neznanje, znači jedan od glavnijih faktora zašto ljudi su nepokorni svojim roditeljima. Ne znaju kako Islam gleda, kako Islam gleda na to pitanje. S druge strane, o tome smo danas malo govorili, loš odgoj. Pa su u datom momentu i roditelji u jednu ruku krivci zbog toga što se njihova djeca prema njima loše ophodi. Zašto? Jer ih nisu odgojili. Dijete kada je odrastalo, odgaja ga vrtić, odgaja ga televizija, odgaja ga ulica, odgaja ga škola. Nema islamskog odgoja. I nakon toga kada dijete e, ostari, roditelji stari, dijete jednostavno ne osjeća da ima obavezu, nije odgojeno, nema kućnog odgoja. Na kraju krajeva koliko imate djece koji nemaju ništa sa vjerom, ali njegov kućni odgoj ga čuva od toga da ne bude dobar prema, prema svojim roditeljima. Pa znači nekada i roditelji mogu što kaže naš narod, kako posiješ, tako i po, poženješ. Znači, kao što si ti zakazao odgoj svog djeteta, ti ćeš biti prvi ko će to osjetiti na svojim plećima. Zašto? Kada ostariš, tvoje će te dijete zapustiti i ostaviti. Pa roditeljima je savjet veliki da na vrijeme svoju djecu odgajaju. A poslije ćemo govoriti o tome, najbolji način odgoja djeteta u tom kontekstu jeste da djeca vide nas, da im budemo najbolji uzor u tome da dijete od malena vidi kako njihov roditelj pazi na svoje roditelje. Pa će se ono toga sjetiti kada odraste pa će kazati a kako je naš babo pazio svoga babu, kako je naša majka pazila svoju majku, kako su oni činili prema njima dobročinstvo, kako su i pazili, kako, kako i mi ćemo danas tako svoje. Ali djeci govoriti o dobročinstvu, a mi imamo roditelje koji ne pazimo, ne pozovemo, ne odazovemo, nemoguće onda očekivati da naša djeca nama čini dobročinstvo. Isto tako, loše društvo, loše društvo nerijetko može biti razlogom da dijete bude nepokorno roditeljima, kada se druži sa lošim društvom, pa to društvo, svi oni ne paze na svoje roditelje, psuju svoje roditelje, varaju svoje roditelje, kradu njihov imetak, definitivno loše društvo u tom kontekstu ostavlja traga na insana. Pa kada insan vidi kako su oni loši prema svojima, kako oni njih tuku, kako oni njih kradu njihov metak, kako ih ogovaraju, kako o njima loše govori, kako se o njima ne brinu i on postani takav. Pa je jedan od razloga da čovjek bude nepokoran roditeljima društvo i ambijent u kojem se nalazi. <clears throat> Isto tako, <clears throat> to što je roditelj bio nepokoran svojim roditeljima, pa rekli smo kada naša djeca vidi da smo mi bili nepokorni svojim roditeljima, zove naš naš roditelj na telefon, mi ne nemamo vremena, zauzet sam, ne mogu i tako dalje. Znajte, kemate dinu tu dan, kao što se znači vi danas prema nekom je ponašate, tako će se i naša djeca ponašati prema nama. Isto tako Nerijetko se dešava da ljudi u, u, u situaciji kada dođe do razvoda, kada dođe do razvoda, jednostavno e, zaboravi na osnove norme islama, pa ćemo vidjeti majka odgaja djecu da je njihov babo najgori čovjek na planeti. Babo odgaja djecu onog momenta kada ih dobije kod sebe da je njihova majka najgora žena na svijetu i tako dalje. Pa to biva razlogom, biva razlogom da djeca budu nepokorna prema roditeljima. Pa roditelji trebaju da se boje Boga. Znači ako se desilo da se ljudi razveli, ne mogu zajedno da živi, ne treba taj negativni naboj da preslikavaju na djecu. Djeci treba na lijep način da pojasni, draga djeco, vaš babo i vaša majka nisu zajedno mogli živjeti, ali tu je vaša majka, ne možete je se nikako odreći. Obaveza vam je da činite dobročinstvo, bez obzira, možda je se i udala, Imate kod nas jedno pogrešno uvjeđenje, kada se majka uda, djeca su kao ljuta, zašto se majka udala i tako dalje. I dalje ostaje obaveza dobročinstva. Mene je nazvala neki dan jedna žena iz jednog našeg okoljnjeg grada, sad ne mogu da govorim pošto je ovo e, javna emisija, gdje žena plači, obolila je godinama, ide za svojim djetetom, Dijete je ugljedna ličnost u tom gradu gdje živi, pokušaje ona da se pomiri sa tim djetetom. Dijete ugljedna ličnost, ne bi nikako on trebao da takav budi, Žena je obolila za tim djetetom. Allahu ekber. Pa je neispravno ubjeđenje, naša majka ako se udala, ostaje obaveza dobročinstva i dalje. Roditelji ako su se razišli, majka treba da odgaja svoju djecu, djeco tu je vaš otac mi nismo mogli živjeti zajedno, ali to ne treba nikako da ima vezi s vama. To je vaš babo, ne smijete se stiditi vaših babi, treba da mu činite dobročinstvo, treba da na njega pazite. Mi ne živimo zajedno, ali on vaš otac. Otac da djecu odgaja da su da je to njihova majka. To što je bio problem između nas, što nismo mogli živjeti zajedno, to je naš problem. Vi kao djeca imate obavezu da pazite majku, da je poštujete, da je obilazite a majka da ih odgaja da pazi na svoga oca. Isto tako od razloga zašto dolazi do nepokornosti roditeljima jeste što roditelji nerijetko, jedan veliki razlog i moramo se paziti toga da roditelji daju prednost nekoj djeci na drugima. U većini slučajeva ja sam čovjek koji je živio na selu i znam kako to izgleda. U većini porodica ima jedno dijete koji roditelji najviše voli. I u svemu ga oni forsiraju. Kada treba dobročinstvo njemu, kada treba para njemu, kada treba nešto postići njemu i njemu. Normalno da to ostavlja negativan naboj kod ostalih djeci. I onda sutra kada dođe da treba činiti dobročinstvo djeci, Jednostavno ljudi se ne boje Boga. Neću, eno vam onaj vaš kojeg ste vi čitav život forsirali. A u većini slučajeva, taj kojeg roditelji forsiraju, on prvi zaboravi na svoje roditelje u većini slučajeva, ne mora značiti uvijek, pa je neispravno. Adl i pravda je da roditelji budu, da se pokušaju truditi, ako ništa kroz vanjštinu, mogu srce možda neko dijete voliti više ili manji, ali u vanjštini treba da budu pravedni prema djeci. Allah poslani kada mu je došao jedan ashab i kaže, dao sam jednom od svoje djeci, poklon nisam dao ostaloj djeci. Kaže Allahu poslanik, ittaqullaha wa'dilu baina uladikum, bojte se Allaha i budite pravedni prema djeci. Pa roditelji, ako hoće da im djeca čini dobročinstvo, to je čak spomenuto u jednom hadisu, da je poslanik rekao, a bili ti volio da ti oni čine dobročinstvo isto? Kaže, bi, pa onda budi pravedan prema djeci. Pa jedan od velikih razloga zašto su djeca nepokorna svojim roditeljima, to što su roditelji u djetinstvu pravili razliku među djecom. Pa se roditelji trebaju čuvati jer im se to poslije može odbiti, odbiti od leđa. Isto tako, <clears throat> eh, roditelji trebaju da djeci dadnu motivacije. Nerijetko se dešava da imamo roditelje, dijete mu svaki dan dolazi i pazi i donosi i čuva, i na kraju krajeva nikad, što bi rekli, ni šuker ni hvala. Roditelji treba da znaju u kakvom ambijentu živi. Danas živimo u vremenu kada djeca ubijaju svoje roditelje, pljačkaju svoje roditelje, udaraju svoje roditelje i imaš dijete koji se boji Boga, dolazi, obilazi, pazi i ništa, ono kao tebi je to obaveza. Treba i roditelj svojim postupcima da bude, znači, podstrijek tom djetetu da nastavi, ako dijete i dolazi, da mu se zahvali, Allah te nagradio, mašala kako nas paziš, Allah ti dao svako dobro i tako dalje. Znači da to, da dijete vidi da njegovi roditelji to uvažavaju, da to cijeni, da to primijeti. Nerijetko znam slučajeva gdje ima slučajeva djeca se trudi i te kako se trudi da budu dobri prema roditeljima, a roditelji kao da to ne vidi. Pa je i to greška. I onda to budi razlogom da djeca budu nepokorna svojim roditeljima. <clears throat> Imamo mnogo toga, ali evo pokušat ćemo za kraj nekoliko minuta samo e, šta su to adabi, kako bi se trebali ponašati mi prema svojim roditeljima. Iako Bog da, možda ćemo od par minuta samo e, probiti termin, ali inšala veoma je bitno da noćas zaokružimo ovu tematiku nepokornost roditeljima, odnosno pokornost roditeljima. Kako i na koji način se ponašati prema roditeljima? Prva stvar, rekli smo pokornost onome što je dozvoljeno i što je e, naređeno. E, činiti im svaki vid dobročinstva, znači sve što potpada po termin dobročinstva, činiti roditeljima dobročinstvo. E, ne, ne ljutiti roditelje, pokušati maksimalno da živimo na način da izbjegavamo sve što će njih naljutiti. Isto tako, rekli smo malo prije, roditelji makar i e, počeli znači, ulaziti u pozne godine, počeli ponavljati određene stvari, trebamo iz respekta i poštovanja prema njima da pažljivo slušamo ono što govori. Isto tako da kada smo u njihovom prisustvu da budemo ozareni, da budemo veseli, da budemo nasmijani, da budemo raspoloženi u njihovom prisustvu. Isto tako da se trudimo da se trudimo da postignemo njihovu ljubav, njihovo zadovoljstvo. Vidjeli smo hadis, zadovoljstvo gospodara i zadovoljstvo roditelja. Pa znači putem poklona, putem poziva, putem odlaska, putem obilaska, da ih odvedemo negdje i tako dalje. Znači mnogo, mnogo metoda i načina da postignemo njihovu ljubav. <clears throat> Da čovjek kada sjedi kod njih, da sjedi sa respektom, s poštovanjem, da ne legne, digao noge, okrenuo se leđima, znači da pred roditeljima, ako se možemo lijepo ponašati prema direktoru, firmi, prema nekom ugljeniku, onda su naši roditelji najprioritetniji da se prema njima lijepo ponašamo. Isto tako <clears throat> da nikako ne dozvolimo sebi da im prigovorimo na dobročinstvu koje smo učinili. Rekli smo mi se ne možemo svojim roditeljima nikada odužiti za ono što smo nam učinili, pa je nelogično i nedoliči da prigovorimo nekome drugome, a kamol da prigovorimo svojim roditeljima. Bez obzira, mi uradili njima dobro djelo i oni su prema nama loši, ne smijemo im prigovoriti prigovoriti na dobrim dijelima koja smo učinili. Isto tako, <clears throat> od prava i ispravnog razumijevanja roditelja, eh, dobročinstva prema roditeljima, da im činimo dobročinstvo, ali je majka za jednu stepenicu iznad oca. Isto tako da se potrudimo da im budemo na uslozi u pogledu kućanskih poslova i njihovih potreba. Isto tako <clears throat> da ne, ne dopustimo sebi nikako da pred njima iznosimo E, probleme poručni niti sa djecom, niti sa suprugom, e, kada nam dođu u posjetu ili kada mi dođemo kod njih u posjetu, da jednostavno izgleda sve u harmoniji. Zašto? Samo kako njih ne bi e, brinuli, kako se oni ne bi sikirali i tako dalje. Isto tako da svoju djecu od malena odgajamo da pazi na naše roditelje. Da svoju djecu od malena odgajamo kada dolazi da pazi na dedu, da pazi na nanu, da im čini dobročinstvo, da se prima njima lijepo obhodi i tako dalje, da jednostavno, znači od dobročinstva roditeljima jeste i to da svoju djecu odgajamo, da pazi na, na naše roditelje. Isto tako, ako se desi kakav problem među roditeljima ili oni imaju problem sa nekim od drugim osobama, da pokušamo, u islamu je to veliki i dobar ibadet, izmirivati ljude. Pa ako imamo prvenstveno problem da roditelji imaju međusobno problem, da mi pokušamo na lijep, blag način da izmirimo roditelje ili eventualno ako imaju problem s nekim drugim, da budemo mi razlogom da se te stvari izbalansiraju i da se popravi. Isto tako od e, stvari prema roditeljima jeste da ih konsultujemo, da ih pitamo. Znači da insan ako želi određenu odluku u životu da uradi, ne obavezujući, ali jednostavno da njih konsultuje šta mislite, kakav je vaš stav i tako dalje. Isto tako <clears throat> da čovjek razumije njihovo, ajde da kažemo, prirodu. Pa imate roditelja koji se brzo ljute, imate roditelja koji su takvi, pa čovjek treba da razumije njihov hal, njihovo stanje i shodno tome da se ponaša prema njima. Jednostavno, roditelji su u poznim godinama. Nemoguće da se oni tada više mijenjaju. Oni su kakvi su, takvi su. Pa čovjek treba da razumije, svati kakvo je stanje kod njih i shodno tome da se i ponaša prema njima. I rekli smo za kraj e, što više, što više dovi, što više dovi za svoje roditelje, što više fara. U svakom slučaju, uvažena braću i poštovani sestre, mi ćemo se ovdje, ako Bog da završiti, e, e, mi ćemo ovdje završiti ovu našu večerašnju misiju. E, ponavljamo, rezimiramo, mi smo večeras zbog bitnosti ove tematike e, odlučili da, da ne prelazimo na druge hadise koji govori o vrijednosti e, o vrijednosti e, obilaska i pažnje rodbinskih veza i čuvanja rodbinskih veza. Fokusirali smo se zbog bitnosti temi na ova dva pitanja, dobročinstvo roditeljima i s druge strane opasnost, opasnost nepokornosti roditeljima. su Allahume bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilike.